chapter 27. Hoste ecrithei tu apo plein hemas estein italian pare dedun ton te paulon kai tinis heterus des motas hecaton tarche onomati julio speres sebastes epibantes de ployo adramuteno melontes plein tus cata ten asian topus anexemen ontos sun hemin aristarku macedonos thessalonikeos tete hetera catech themen es sidona philanthropos te ha julios to paulo chrysamenos epitrepsen pros tus filus por euthenta epimeleas tucane cacethen anacthentes hupe plus samen ten cupron dia ta tus anemus enai enantius. Ta te pelagos ta cata ten cilician cae pamphulian dia plusantes antes, il thomen es mura tes lucias. Cacae huron ha hecatontarcos ploion alexandrinon pleon es ten italian, En er bebassen hemas es auto. En canais de hemerais bradu plo untes cae molles genomenoi cata ten gnidon me pros e untos hemas tu animu hupe plus samen ten creten cata salmunein. Molis ter para autein il thomen es topon tina calumenon calus limenas ho engus ein polis lasaia. Hicanu der cronu dia genomenu cae ontos ede epis phallus tu plous dia ta cae ten nestean ede parele lucenae par inae ho paulos legon autois andres theoro hoti meto hubreos kai poles zemias u monon tu fortiu kai tu ployu ala kai ton psukon hemon melen esestai ton plun hode hekoton tarkes to kubernete kai to nau epitheto malon he tois hupo tu paulu legomenois. Anuthetu de tu limenos hupar kontos pros para ke masian hoi pleus ethentu, bulein anaxenai kakethen epos dunainto catante santes es foinica para che masai limena tes cretes blepanta cata liba cae cata coron. Hupa pniu santos de notu doxantes tes protheseos cecrate cenae ar antes a son parelegonta ten cretain. Met hu polu de ebalen cat altes anemos tu phonikos ha kalumenos iura cludon thun arpas tentos de tu ployu kai me dunamenu antof thalmein to animo epidontes ephramatha. Nesion de te hupodramontes calumenon claudein molis iscusamen pericrates genestai tes scaphes, hen arantes boe theais, ecrunta hupo zununtes ta ployon fabumenoi te me estein surtein ec pesosen calasantes ta skuas hutos eferanta. Sfadros de que zamanon hemon te hexes ec bolen e cae te trite alta ceres ten skuein tu ployu eripsamen mete de heliu mete astron epi phanonton epi pleonas hemeras ke monos te uk oligou epi kemenou loipon peri e reta para elpis tu sodzestai hemas polis de asitias hupar kuseis tate stathes ha paulos in meso auton epen ede men o andres pethar ke santas moi me anagestai apo tes cretes cordesai te ten hubrin tauten kai ten zemian kai ta nun paraino humas Euthumen apobole gar psukes udemia estai ex humon plain to ployu pareste gar moi taute te nucti anglos tu theu, hu emi ho cae latriuo, legon me fabu paule, caesari sari se de parastenai cae idu, ke caristae soi, ha theos, pantas tus pleontas metasu. Dio iuthumete andres, pistuo gar, to theo, hoti hutos estai kathon tropon lelaletai moi. Es neson de tina de hemas ec pesen. Hos de tesares cae decate nux egenita dia feromenon hemon ento adria kata meson tes nuctas hupe naun hoi nautai prosagen tina autois coran cae bolisantes huron orguias e cosi bracu de dias de santes cae palin bolisantes huron orguias decapente. Fabumenoi te me pos es traces tapus ec pesomen ec prumnes ripsantes ancuras tesaras eu conto hemeron genestai tonde nauton, zeitunton, fugain ectu ployu, cae calasanton ten scafein, es ten thalasan, profase hos ec proras melonton, ancoras ec tenein. Epen ha paulos to hecaton tarcae, cae toi stratiotais, ean me hutoi menosen ento ployo, humes sothenae u dunaste. Tote hoi stratiotae ape ta scoenia te cae easan autein ec pesen. Acride u e melen hemera, ginestae pare cale ho paulos hapantas metalaben trofes legun tesares cae decaten semeron hemeran pros dacuntes asitoi dia telete meden pros labamanoi. Dia paracalo humas pros labem trafes, tuta gar pros tes humeteras soterias, huparce udenos gar humon frix et tes pesetai. Epon de tauta cae labon arton eucaristesen to Theo enopion panton, kai classas erxato esthien. Iuthumoi de genomenoi pantes, kai autoi prosilabonta trofeis. Emen de ento ployo, hai passai psukai, diakosiai hebdomiconta hex. Corescentes de tes trofeis, ecu fidzon ta ployon ec balomenoi ton siton es ten thalassan. Hote de hemera egenita ten gen uc epigenoscon colpon de tina cata na un e conta aigialon es hon e e dunaton exosai ta ployon. Caetas ancuras periolontes eion es ten thalassan hama anentes tas zucterias ton pedalion cae eparantes ton artemona te pneuse cat econ es ton aegialon. Peripassantes de es topon di thalasson epo celan ten naun cae he men prora ere sasa emenen aseliutos, hede prumna elueta hupo tes bias ton cumaton. Ton de stratioton bule egenita hina tus desmotas apoc tenosen, metis ecol lumbesas dia fugae. Ha de hecaton bulomenos dia sosai ton paulon ecolusen autus tu bulematos ecelusenter tus dunamenus columban aporripsantas protus epitengain ex sienai kai tus loipus hus men epi sanisin hus de epitinon ton apo tu ployu kai hutos egenita pantas diasothenai epitengain